Išpažintis. Kas lepia savo kaltes, tam nesiseks. O kas jas išpažįsta ir nebenusikalsta, tas susilauks gailestingumo. Skaitome patarlių knygoje 28 skyriuje 13 eilutėje. Dievo malonė yra duodama paprastomis, teisingomis ir apgalvotomis sąlygomis. Viešpats nenori, kad mes nusidėtume vien todėl, jog vėliau jis galėtų mums atleisti. Mums nereikia vargintis ilgai keliaujant į šventasias vietas ir kankinti save, kad išpirktume nusižengimus ir įgytume Dievo palankumą. Bus pasigailėta kiekvieno išsipažinusio ir atsisakiusio savo nuodėmių. Apaštalas sako, tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmės ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą skaitome Jokūbo laiškė penktame skyriuje šešioliktoje eilutėje. Nuodėmės išsipažinkite Dievui, nes tik Jis gali atleisti. Bet savo prasižengimus pasisakykite vienas kitam. Jeigu jūs įžeidėte draugą ar kaimyną, tai privalote prisipažinti savo kaltę, o jų pareiga jums atleisti. Po to jūs turite prašyti atleidimo viešpatį nes jūsų nuskriaustasis brolis yra Dievo nuosavybė. Ir įžeidę jį, jūs nusidėjote kuriejui ir atpirkėjui. Viską turi sužinoti vienintelis tikrasis tarpininkas - mūsų vyriausiasis kunigas, kuris kaip ir mes visai apgundytas, bet nenusidėjęs. Ir kuris netoks vyriausias kunigas, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, ir kuris gali apvalyti mus nuo kiekvienos blogio dėmesys. Apie tai rašoma Hebrajams laiške ketvirtame skyriuje penkioliktoje eilutėje. Tie, kurie sieloje dar nenusižemino prieš Dievą ir neprisipažino nusikaltę, neišpildė svarbiausios sąlygos, kad Dievas juos priimtų. Jei dar tikrai net gailavome, jei sieloje nenusižeminome ir susikrimtę neišsipažinome nuodėmių, nepasmerkėme savo įdų, tai dar niekada nuoširdžiai neieškojome nuodėmio atleidimo. O jei neieškojome, tai niekada ir negavome dieviškosios ramybės. Nuodėmės mums neatleidžiamos tik todėl, jog nenorime širdyje vadovautis tieso žodžiu. Mums yra duoti išsamus nurodymai šią temą. Nesvarbu, ar viešai, ar slapčiai išpažįstamos nuodėmės, bet nusidėjėlis tai turi daryti iš širdies. Prievarta čia neleistina. To negalime atlikti lengvabūdiškai ir nerūpestingai. Nėra prasmės atgailauti žmogui, kuris nesibjauri savo nuodėmę. Tik iš širdies gelmių einanti išpažintis pasiekia neapsakomai gailestingą Dievą. Dovydas sakė, šaukėsi teisėjai pagalbos, viešpats klausosi ir išgelbsti juos iš visų vargų. Skaitome 34 psalmėje 18 eilutėje. Tikroji išpažintis yra ypatinga. Išpažįstamos yra konkrečios nuodėmės. Vienos jų gali būti atskleidžiamos tik Dievui kiti prasižengimai prisipažįstami nukentėjusiems žmonėms. Trečias - reikia išsipažinti viešai. Tačiau kiekviena išpažintis turi būti tiksli ir atliekama visiškai suvokiant savo kaltę. Samuelio laikais Izraelitai atpuolė nuo Dievo ir kentėjo už nuodėmes. Jie prarado pasitikėjimą viešpačiu, nebetikėjo jo sugebėjimo apginti savo reikalą nebematė, jog jis savo jėgą ir išmintimi juos valdo. Jie nusigrėžė nuo visatos valdovo ir panoro būti valdomi taip, kaip buvo valdomos kaimininės tautos. Bet dar nesusitaikę su Dievu, jie prisipažino nusikaltę. Prie visų savo nuodėmių pridėjome dar ir tą nedorą dalyką, reikalavome karaliaus skaitome pirmoje Samuelio knygoje, pirmame skyriuje, 12 ir 19 eilutėje. Šią jau suprastą nuodėmę jie ir turėjo išpažinti. Jų nedėkingumas slėgė jų sielas ir skyrė juos nuo Dievo. Dievui neprimtina išpažintis be nuoširdžios atgailos ir bandymų pasitaisyti. Gyvenime turi įvykti ryštinga permaina. Reikia atsižadėti visko, kas įžeidžia Dievą. Tokia turi būti tikroji atgaila. Mums yra aiškiai pasakyta, ką turime daryti. Nusiplaukite ir būkite švarūs. Pašalinkite savo darbų blogį man iš akių. Liaukitės darę piktą. Mokykitės daryti gerą. Atsidėkite teisingumui. Padėkite engiamajam užstokite našlaitį, ginkite našlės bylą. Skaitome Izaijo knygoje pirmame skyriuje 16-17 eilutėje. Jei nedorilis sugražina užstatą, laikosi gyvenimo nuostatų, nedarydamas piktą, tai jis tikrai bus gyvas ir nemirs. Ezechielio knyga 33 skyrius 15 eilutė. Apaštalas Paulius taip pat kalba apie atgailą. Ir štai kaip tik tas nuliūdimas pagal Dievo valią, kokį pažadino jums susirūpinimą, kokį teisinimąsi, apmaudą, baimę, ilgesį, uolumą ir bausmę. Jūs visais atžvilgiais pasirodėte nesusitepę nuo nusikaltimu. Skaitome antrame korintiečiams laiške, septintame skyriuje, vienuoliktojo eilutėje. Kai nuodėmė sumenkina žmogaus sugebėjimą skirti gėri nuo blogio, nusidėjėlis nebemato savo trūkumų ir nesupranta, kiek blogio padarė. Jeigu jis neatsiduoda šventajai dvasiai, tai beveik nepastebi savo nuodėmės. Jo išpažintis nenoširdžios ir nerimtos. Kiekvieną kartą prisipažindamas klydęs, jis teisinasi susiklošiusiomis aplinkybėmis. Baisu ir gėda pasidarė Adomui ir Jėvai suvalgius uždraustą į vaisių. Pirmiausia, jie galvojo, kaip pasiteisinti ir išvengti mirties. Viešpačiui paklausus apie padarytą nuodėmę, Adomas kaltindamas tiek Dievą, tiek Jėvą atsakė. Moteris, kurią man davėjai būti su manimi, davė man vaisių nuo to medžio, aš ir valgiau. Jėva apkaltino žaltį. Žaltys mane apgavo, aš ir valgiau skaitome pradžios trečiame skyriuje 12-13 eilutėje. Kodėl tu sukūrei žaltį? Kodėl leidai jam gyventi Edene? Šiais klausimais ji kaltino Dievą ir teisinosi dėl savo nuopolio. Tokią pasiteisinimo dvasę pagimdė melų tėvas Šetonas. Ja paveldėjo visi Adomo vaikai. Šios rūšės išpažintys nepriimtinos Dievui, nes nėra įkvėptos šventosios dvasios. Tikroji atgaila skatin žmogų be veidmainystės ir apgaulės išpažinti nuodėmę ir ištverti atpildą už savo kaltę. Kaip nelaimingas muitininkas nedrįsdamas pakelti akių į dangų, jis sušuks. Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui. Kas pripažįsta savo kaltę, tas bus pateisintas. Nes Jėzus pralėjo kraują už kiekvieną atgailaujantį nusidėjėlį. Dievo žodis duoda pavyzdžius tikrosios atgailos, kurioje nėra vietos pasiteisinimui. Paulius neslėpė savo nuodėmių. Atvirkščiai, jis piešė jas tamsiausiomis spalvomis, niekiek nemenkindamas savo kalties. Jis sakė, gavęs iš aukštųjų kunigų įgaliojimus, daugybę šventųjų įmezino į kalėjimus, o kai jie buvo žudomi, pritardavo. Dažnai įvairiose sinagogose grasindamas verčiau juos pikžodžiauti ir besaiko prieš juos įtūžęs persekiojau net svetimuose miestuose. Skaitome apaštalų darbų knygoje 26 skyriuje 10-11 eilutėje. Jis nedvėjojo liudydamas. Kristus Jėzus atėjo į pasaulį gelbėti nusidėjėlių, kurių pirmasis aš esu. Pirmas laiškas Timotiejui, pirmas skyrius, penkiolikta eilutė. Nuolankiai ir silvartaujanti širdis suminkštinta tikros atgailos įvertins Dievo meilę ir Golgotos kainą. Kaip sunus prisipažįsta nusižengę savo mylinčiam tėvui, Taip nuoširdžiai atgailaujantis nusidėjėlis išpažins visas nuodėmės Dievui. Apie tai parašyta. Jeigu išpažįstame savo nuodėmės, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmės ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Skaitome pirmame Jono laiške, pirmame skyriuje devintoje eilutėje.